Šventasis Justinas - filosofas ir kankinys. Pirmoji apologija. Apologijos tikslas. Protingumas reikalauja, kad tie, kurie iš tiesų pamaldus bei myli išmintį, gerbtų ir brangintų vien tai, kas teisinga. Atsisakydami sekti pirmtakų nuomonėmis, jie jos netikusios. Ne tik sekti, ką nors neteisinga darančiais, ar teigiančiais draudžia sveikas protas, tiesos mylėtojai dargi labiau negu gyvybė privalu rinktis, kalbėti ir daryti tai, kas teisinga, net jeigu grėstų mirtis. Jūs juk visur girdite save vadinant pamaldžiaisiais bei filosofais, teisingumo sergėtojais, lavybos mylėtojais, tad paaiškės, ar iš tiesų tokie esate. Kreipiamės jūs nepataikauti norėdami šiuo raštu ir nepalankumą pelnyti, bet reikalaudami rūpestingai ir išsamei apsvarščius priimti sprendimą, įdant nepaskelbtumėte nuosprendžio prieš save pačius, vadovaudamiesi ar iš ankstinę nuomonę, ar prietaringų žmonių nusistatymų, ar neapgalvotų skubumu, ar įsisenėjusią blogą šlovę. Mes mat esame įsitikinę, kad iš nieko negalime patirti skriaudos, nebent būtume užklupti ką blogą darą, ar pasirodytume esą nedori. Jūs galite nužudyti, bet pakengti ne krikščionių persekiojimus kursto demonai. Kaipgi čia yra? Dėl mūsų tvirtinančių, jog nedarome nieko piktą ir nepripažįstame tokios bedievystės, nesimate jokio tyrimo, bet aklos aistros ir blogųjų demonų botago genami, išsik baudžiate, nei nesusimastydami. Tad te bus pasakyta teisybė. Kai senovėje blogieji demonai įgyja regimą pavydalą, Ir moteris prievartaudavo, ir berniukus tvirkindavo, ir rodydavo žmonėms baisenybės, įdant juos apstulbintų. Šie neperprasdavo protų tų dalykų, bet baimės apimti ir nežinodami, jog tai blogieji demonai, vadindavo juos dievais ir kiekvieną tokiu vardu, kokienas demonas pats savo būdavo davęs. O kai Sokratas teisingų samprotavimų ir nusekliai pabandė tai iškelti į šviesą ir atitraukti žmonės nuo demonų, Demonai per žmonės, besidžiaugiančius tuo, kas bloga, padarė taip, kad jis kaip bedievis ir šventvagis buvo nužudytas, skelbiant, jog jis įvedąs naujas dievybės. Taip pat ir su mumis yra elgiamasi. Ir ne tik tarp graikų per Sokratą buvo proto atskleista, bet ir tarp barbarų padaryta paties žodžio, įsikūnijusio ir tapusio žmogumi, pavadintų Jėzumi Kristumi kuriuo patikėję mes taip darančius demonus ne tik negerais vadindami, bet ir blogais ir prakeiktais, kurių darbai net nėra panašus į dorybės siekiančių žmonių. Todėl mes vadinami bedieviais ir mes sutinkame esą bedieviai tų vadinamųjų dievų atžvilgių, bet jokių būdų neteisingiausiojo teisybės, skaistybės ir kitų darybių tėvų, blogių svetimo dievų jį ir nuo jo atėjusį sūnų, išmokiusi mus viso šito, ir kitų paskui jį sekančių ir į jį panašių angelų kariuomenę, ir pranašiškąją dvasę mes gerbėme ir parpuolę garbiname, gododami protu ir tiesa, ir kiekvienam trokštančiam išmokti to, ko mes esam išmokyti, be pavydo perteikdami. Stabų medžiaga ir darytojai niekingi. Bet mes negarbiname gausiomis deginamosiomis aukomis ir gėlių pynėmis tų, kuriuos žmonės suteikia jiems pavydalą ir pastatę šventyklose pavadino dievais, nes žinome, kad šie daiktai yra negyvė mirę ir neturintys dievo pavydalo. Mat mes nemanome, kad dievas turi tokį pavydalą, kurie kai kurie sakosi, pamėgdžioja tam, kad šis būtų garbinamas. Bet turi anų apsireiškusių žmonėmis nelabųjų demonų apibraižas bei vardus. Mat argi jums tai išmanantiems dar reikia kalbėti, ką padirba amatininkai tašydami, pjaustinėdami, išlėdami ir kaldami medžiagą. Ir dažnai juos daro iš negarbingiems tikslams vartotų indų. Meistriškumu pakeitė tik jų apibraižas ir sukūrė pavydalus, pavadino dievais. Tai mes laikome esant ne tik neprotinga, bet ir virstant išulumu prieš dievą, kuris turėdamas nenusakomą šlovę ir pavydalą, pavadinamas gendančiu bei reikalingu rūpinom, rūpinimosi dalyku. Ir kad šių stabų meistrautojai yra begėdžiai bei atsidavę viso, visokiausioms nedorybėms, nesimsiu jų vardyti skyrium. Jūs aiškiai suprantate, jie netgi tvirkina draugę su jais dirbančias vergės mergaitės. Kokia nesąmonė apie pasileidusius žmonės sakyti, jog jie libdo ir perlibdo dievus viešam garbinimui, atsiklaupus ir šiuos žmonės skirti sargai šventyklų, kurie, kur tie dievai statomi, nesusigaudant, kas yra šventvagiška, ir manyti, ir kalbėti, jog žmonės yra dievų sargai. Krikščionių mokymas apie medžiagą ir kelią pas Dievą. Bet mes esame perėmę mokymą, jog Dievui iš žmonių nereikia medžiagiškos atnašaus. Mes matome, kad Jis pas, pats viską teikia. Mes esame išmokę ir įsitikinę ir tikime, kad jis priima tik tuos, kurie pamėgdžioja jam savybingas gerybės, nuosaikumą, teisingumą ir meilę žmonėms. Taip pat visa, kas tik yra būdinga Dievui, kuris nėra pašaukiamas jokių žmogaus suteiktų vardu. Taip pat esame išmokę, kad jis būdamas geras, pradžioje sukūrė visus dalykus, iš pavydalo neturinčius medžiagos, žmonių labui, esame perėmę mokymą kad jeigu jie darbais pasirodys esą verti sumanimo, karaliaudami drauge bus laikomi vertais jo bendrystės, kitaps nemarus ir beaistrai. Mat kaip jis sukūrė pradžioje nebuvusiuosius, lygiai taip mes manome jis pasi pasirenkančius tai, kas jam mėla, būtent dėl šio pasirinkimo palaikys vertais tiek nemarumo, tiek bendravimo su juo. Tai, kad mes pradžioje atsiradome, Buvo ne mūsų nuopelnas, tačiau sėkimas tais dalykais, kurie jam yra mėly, įtikina ir veda į tikėjimą mus, pasirenkančius tuos dalykus svarstymo galių, kuriomis jis pats mus apdovanojo dėka. Mes laikome visų žmonių naudai pasitarnaujant tai, kad nėra draudžiama mokytis šių dalykų, bet netgi raginama jų griebtis. Mat ko neįstengia padaryti žmogiški įstatymai, tai būtų atlikęs dieviškasis žodis – jei tik nelabieji demonai nebūtų paskleidę daugybės melagingų ir bedieviškų kaltinimų, sąjungininkų pasirinkę kiekviename žmoguje slypinti geidulį, visur nedorą ir margą savo prigimtimi, bet ne vienas iš šitų kaltinimų netinka mums. Ir jūs girdėdami, kad mes laukiame karalystės, daug nesvarstydami įtarėte, kad kalbame apie žmogiškąją, nors mes kalbame apie dieviškąją. Tai matyti, kad ir iš to jog jūsų klausinėjami prisipažįstame esą krikščionys, nors žinome, kad prisipažinusiam numatyta mirties bausmė. Juk jeigu lauktume žmogiškos karalystės ir neprisipažintume, kad nebūtume nužudyti ir mėgintume slapstytis, idant pasiektume tai, ko tikimės. Tačiau mūsų viltis krypsta ne į dabartį, tad nesikremtame žudomi, ypač, kad vis tiek teks mirti. Krikščionys pasaulyje geri piliečiai, jų kultas protingas. O ramybę palaikyti mes esame geresni jūsų padėjėjai ir sąjungininkai už kitus žmonės, nes manome, kad nei piktadarys, nei gopšuolis, nei pasalūnas, nei dorybingasis ne, negali pasislėpti nuo Dievo ir kad kiekvienas eina į amžiną bausmę arba išsigelbėjimą pagal savo darbų nuopelnus. O jei visi žmonės tai žinotų Niekas nesmulkmenusi nesirinktų blogo darbo, žinodamas eisės per ugnį į amžinąją pasmerkimą, bet visokiais būdais valdytųsi ir pasipuoštų dorybę, įdant kartu su geraisiais patektų pas Dievą ir išvengtų kentėjimų. Tie, kurie nusikalsdami bando slėptis nuo jūsų įvestų įstatymų ir bausmių, ir žinodami, kad jūs žmonės ir kad nuo jūsų galima pasislėpti nusikalsta, Jei sužinotų ir įsitikintų, kad nuo Dievo nieko negalima paslėpti, ne tik darbų, bet ir sumanimų, bet dėl tos grėsmės būtų visiškai padorus. Su tuo jūs sutiksite. Bet atrodo, jog bijotumėte, jog visiems durai besielgiant nebeturėsite ką bausti. Tačiau tai pritiktų budeliams, o negeriems valdovams. Mes įsitikinę, kad ir tai, kaip jau esame sakę, kursto piktieji demonai – tie patys, kurie reikalauja aukų ir garbinimų iš neprotingai gyvenančių žmonių. Tačiau nemanome, kad jūs, kurie rūpinatės pamaldumu bei filosofija, galite padaryti ką nors neprotingą. O jei ir jūs panašiai kaip kvailiai, įpročius vertinate labiau už tiesą, darykite ką galite. Tiek pat gali valdovai, gandus vertinantys labiau už teisybę, kiek ir plėšikai dykroje. Kai jums pasiseks, kelbė žodis, už kurį nežinome jokio karališkesnio ir teisingesnio valdovo po Dievo tėvo. Kad jums nepasiseks, skelbė žodis, už kurį nežinome jokio karališkesnio ir teisingesnio valdovo po Dievo tėvo. Mat, kaip visi vengia paveldėti skurdą ar kančias ar tėvų nešlovę, taip ir visko, ką tik draustų pasirinkti žodis, protingas žmogus nepasirinks kad viskas taip ir bus, sakau, išpranašavo mūsų mokytojas, visako tėvo ir valdovo Dievo sūnus, skirtas jo pasiuntiniu, Jėzus Kristus, nuo kurio ir mes pavadinti krikščionimis. Mes esame tikri dėl visko, ko jis mus mokė, nes matome, jog iš tikrųjų viskas įvyko taip, kaip jis buvo iš anksto išpranašavęs. O juk tai Dievo darbas - pasakyti iš anksto, ir viskas taip ir įvyksta, kaip buvo pasakyta. Čia jau būtų galima sustoti ir nieko nebepridurti, nusprendus, jog teigiame teisybę ir tiesą. Vis dėlto suprasdami, jog nelengva paklydimo apimtai sielai tučto jau pasitikėti, nusprendėme šitą pridurti. Nors tiesos mylėtojams įsitikinti jau ir to pakanka, žinodami, jog nėra neįmanoma, kad parodžius teisybę klaida pasitrauktų. Taigi, mes nesame bedieviai nes garbiname visą ko kurėją ir skelbėme, kaip esame išmokyti jį nereikalaujant nei kraujo, nei nuliejimų, nei smilkalų. Kiek įstengdami šloviname jį maldos bei padėko žodžiais, už visą kuo gyvename. Taip pat matome, kad tai yra viena jo verta tarnystė, tai kas jo duota mums kaip maistas, neugnimi naikinti, bet pasilikti savo arba pasiūlyti stokojantiems. O jam dėkoti žodžiu iškilmingomis maldomis bei giesmėmis už sukūrimą ir už kelius gerovį, už esybių įvairovę bei laiko teikmę. Mes siunčiame jam prašymus vėl atgimti amžinybėje per tikėjimą juo, kas iš protingų žmonių nesukai, nesutiktų su tuo. Kas iš protingų žmonių nesutiktų su tuo. Įrodysime netuščiai garbingą mūsų Įrodysime netušiai garbiną mūsų mokytoją viso to išmokiusi ir tam gimusi Jėzų Kristų, nukryžiuota prie Poncijos piloto, Ciesoriaus Tiberijos laikais buvusio judėjos prokuratoriumi, sužinoja, kad jis tikrai esančio Dievo sūnus ir laikydami jį antroje vietoje, taip pat pranašiškąją dvasę laikydami ją trečioje vietoje. Antrą vietą po nesikeičiančio ir amžino Dievo visako kurėjo atidavę nukryžiuotam žmogui, kaip tik dėl to mes kaltiname beprotybę. Tačiau neišmanant tame glūdinčio slėpinio, kurį suprasti mes jau raginame aiškindami. Mes jūs raginame aiškindami. Retorinė analogija Dievo sūnus ir Dzeuso sūnus. Ir kai sakome, jog žodis, kuris yra pirmasis Dievo gimdinys, gimdytinis, mūsų mokytojas Jėzus Kristus gimė be lyčių suaities ir kad jis nukryžiuotas numiręs ir prisikėlęs įžengė į dangų, mes neįnašame nieko naujo, lyginant su jūsų kalbomis apie tuos, kuriuos vadinate Dzeuso sūnumis. Jūs patys žinote, kiek Dzeuso sūnų nuolat mini tarp jūsų gerbiami rašytojai, Hermi, vertėjaujantį žodį ir visų mokytoją, Asklepiją, kuris tapo gydytoju, o nutrenkta žaibo įžengė į dangų, sudraskyta į gabalus Dionizą, Heraklį, kuris bėgdamas nuo kančių susidegino, iš ledos gimusius Dioskūrus, o iš da, Danajus Persėją ir belef, belerofona, Belerofontą, kuris ir iš žmonių, tačiau ant dieviškų žirgo Pegasų. Ką ir sakyti apie Ariadnę ir tuos, kurie sakoma, kaip ir jie buvo paversti žvaigždynais, o apie jūsų mirštančius valdovus, kuriuos laikydami vertais nemirtingumo, vis susieškote kokį nors liudytoją, prisiekinėjant įregėjus, kaip sudegintas Cezaris nulaužo užengė į dangų. Ir nėra būtina išmanantiems pasakoti, apie kokius kiekvieno iš vadinamųjų Dzeuso sūnų nuveiktus darbus kalbama. Jie užrašyti tik besimokančiųjų naudai ir paraginimui. Mat visi sutinka, jog gražu būti dievų mėgdžiotojais. Tebūnie tokiai nuosveikai, ma, nuosveikai mąstančios sielos, toks dievų suvokimas, kuris leidžia manyti, jog net pats Dzeusas, jų laikomas visų dalykų valdovo ir gimdytojų, yra tėvo žudikas ir kilęs iš tokio pat tėvažudžio tėvo. Ir kad jis pasidavęs meilės nedorybėms ir bjauriems malonumams nužengė pas Ganimedą ir daugybę suvedžiotų moterų, o jo sūnus darė tą patį. Bet kaip sakėme anksčiau, Šitai darė nelabieji demonai. Esame išmokę, kad nemirtingumo verti tik gyvenantis šventai bei dorybingai, artimai, artimai Dievui. Ir tikime, jog tie, kurie gyvena neteisai ir niekaip neatsiverčia, yra baudžiami amžinoje ugnyje. O Dievo sūnus pavadintas Jėzumi, net jei paprasčiausiai būtų buvęs tik žmogus, dėl savo išminties būtų vertas vadintis Dievo sūnumi. Vat visi rašytojai Dievą vadina ir žmonių, ir dievų tėvų. Ir net jei kalbame, kaip sakėme anksčiau, jog jis yra gimęs iš, tėvo kaip, iš Dievo kaip Dievo žodis, tik jam vienam būdingų būdu, kitaip nei paprastai gimstama, tebūnie šitai bendra mums su jumis, kurie kalbate apie Hermį kaip pranešantį žodį, einantį iš Dievo. Nors ten Dievas kalba per įvairius personažus. Kai klausytis pranašų žodžių, kurie išsakomi tarsi skirtingų dramos veikėjų, nemanykite, kad jie ištariami tik pačių įkvėptųjų, bet juos judinančio dieviškojo žodžio. Bet kartais jis kalba lyg pranašaudamas įvykius, turinčius nutikti ateityje. Kartais byloja tarsi užsidėjęs Dievo visų dalykų valdovo ir tėvo kaukę kartais lyg slypėdamas po Kristaus kaukę, o kartais lyg vadindamas minės atsakinėjančios viešpačiui arba jo, tėv, jo tėvui. Ta pat galima pastebėti pas jūsų rašytojus, kai vienas žmogus parašo visą veikalą, tačiau įveda į jį tarpusavėje besikalbančius veikėjus. Šito nesuprasdami žydai turintys pranašų knygas, net pažino atėjusio Kristaus jie nekenčia ir mūsų, sakančių, kad jis jau yra atėjęs ir nurodančių jį buvus nukryžiuota, kaip buvo išpranašauta. Kai kurie pagonys ir žydai gyveno pagal žodį. Dant kas nors netikusiais samprotavimais, siekdamas atitraukti žmonės nuo mūsų mokymo, nesakytų, jog mums teigiant Kristų gimus prieš 150 metų, kvirino laikais, o savo mokymą skelbus, kaip sakome, kiek vėliau, Poncijos piloto laikais, reikėtų daryti išvadą esą visi anksčiau gyvenę žmonės nekalti, užbėgdami už akių abejonims iš, išaiškinsime ir tai. Mes esame išmokyti, kad Kristus yra Dievo pirmgimis ir paskelbime, kad Jis yra žodis, kuriame dalyvauja visų žmonių gimenys. Taigi tie, kurie gyveno pagal žodį, yra krikščionys, nors ir buvo laikomi bedieviais. Kai tarp graikų Sokratas ir Herakleitas ir į juos panašus, o tarp barbarų Abraomas ir Ananijas, ir Azarijas ir Misaelis, ir Elijas ir daugelis kitų, kurių darbus ar vardus suminėti, kaip žinome, būtų ilgas darbas, todėl dabar susilaikome. Tad anksčiau gyvenusieji, kurie nesilaikė žodžio, buvo netikėliai ir Kristaus priešai, ir žudikai tų, kurie žodžio laikėsi. O pastarieji laikėsi ir besilaiką žodžio, yra krikščionys ir lieka bebaimiai bei nesujaudinami. Dėl kokios priežasties ir žodžio galios, pagal visą ko tėvo ir valdovo Dievo valią, jis gimė žmogumi iš mergelės ir buvo pavadintas Jėzumi, ir nukryžiuotas bei miręs, prisikėlė ir pakilo į dangų. Iš viso to, kas čia tokiais gausiais žodžiais pasakyta, mąstantis žmogus sugebės suprasti. Filosofai savo mokymą pasiskolino iš mozės. Ir kaip Platono Timajuje gamta moksliškai aiškinama apie Dievo sūnaus prigimtį teigiant, raidė Hy išskleidė jį visybėje. Kalbama šitaip pasiskolinus iš Mozės. Mat Mozės raštuose yra parašyta, jog anuo metu, kai žydai išėjo iš Egipto ir buvo tyruose, jie susidūrė su nuodus spjaudančiais gyviais, angimis, gyvatimis ir visokiausia žalčių paderme, žudančia tautą. Tačiau Mozė, raginamas užsidegusiojame Dievo įkvėpimo bei veikimo, paėmė vario, padarė kryžiaus provaizdį, pastatė jį virš šventosios padangtis ir tarė tautai. Jei pažvelgsite į šį provaizdį ir įtikėsite, jame būsite išgelbėti. Ir jis užrašė, jog tai įvykus gyvatis išgaišo, o to, tad, kaip jis perdavė, išvengė mirties. Platonas perskaitęs Mozės raštus ir netiksliai supratęs, kaip e, taip pat nesuvokdamas, jog tai buvo kryžiaus provaizdis ir manydamas tai buvus Hy raidės pavydalą, pasakė, jog gale esanti po pirmojo dievo buvo raidės Hy pavydalu įskleista visybėje. Ir tai, ką jis kalbėjo ir apie trečiąją galę pasiskolino iš Mozės. Nes perskaitė, jog virš vandenų, kaip anksčiau užsiminė nei užsiminėme, dvelkia Mozės minėtoji Dievo dvasia. Taigi antrą vietą jis atiduoda pas Dievą e- esančiam žodžiui, kurį sako esant raidę Hy, išskleista visybėje, o trečiąją dvasiai, kuri, kaip buvo kalbėta, dvelkia virš vandenų sakydamas, o tretieji dalykai aplink trečiąjį. Ir dar paklausykite, kaip pranašiškoji dvasia iš anksto per Mozę nurodė įvyksiant pasaulio gaisrą. Matys šitaip teigė, nužengs amžinai gyva ugnis ir praris visą iki pat bedugnės gelmių. Taigi, ne mes mokėme tų pačių dalykų kaip ir kiti, bet visi kiti kalba, pamėgdžiodami mūsų mokymus. Pas mus tai įmanoma išgirsti bei išmokti, net iš tų, kurie neišmano, kaip atskirti raidžių bruožus ir neišsilavinusių ir barbariškų savo tartimi, tačiau išmintingų ir tikinčių savo mąstymu net iš luošų ir aklų. Taip yra dėl to, kad būtų suvokta, jog šie dalykai yra atsiradę ne žmogiškos išminties dėka, bet išsakomi veikiant Dievo galybei. Pokalbis su žydų telefonu. Filosofija ir žydų raštas kalba apie Dievą. Man nuo pat ryto vaikštinėjant poksistą, kažinkas draugė su kitais prieėjęs primonės tarė, sveikas filosofė. Ir tai pasakęs apsigrėžė ir žingsnavo greta manęs. Draugė pasuko ir jo draugai. Atsakęs į pasveikinimą tariau, kuo galiu padėti, o jis sako. Sokratikas Korintas Argė mane išmokė, kad nereikia nei niekinti, nei palikti bedėmesių vilkinčių šį filosofų apdarą, bet visom išgalim rodyti jiems palankumą ir su jais bendrauti, jei tik iš to bendravimo galėtų būti kokios naudos ar jam pačiam ar man. Juk abiems išeitų į gerą, net ir tuomet, jei tik vienas iš jų gautų naudos. Kaip tik todėl pamatęs, ką nors, ką nors vilkinti šį apdarą, mielai prieinu prie jo, dėl tos priežasties dabar ir ta, į tave su malonumu kreipiausi. O šie seka paskui mane, tikėdamisi ir patys iš tavęs išgirsti, ką naudinga. Kas tu narsuoli esi, iš kokių žmonių mirtingųjų? Šitaip išmaikštaudamas tariau jam. Tas neiš, neišsisukinėdamas pasakė ir savo vardą ir giminę. Aš esu šaukiamas Trifonu, sako. Pagal apipjaustimą esu žydas, pabėgęs nuo, nuo šiuo metu kilusio karų, dabar leidžiantis laiką Graikijoje ir ypač Korinte. Bet kaipgi tu, tariau aš, galėtum iš filosofijos įgyti tiek pat naudos, kiek ir iš savojo įstatymo leidėjo bei pranašų. O ką, ne jau filosofai nuolatos nekalba apie Dievą, paklausė, ir ar ne visuomet tyrinėjo jo vienvaldystę ir apvaizdą, ar netoks filosofijos darbas nagrinėti tai, kas dieviška. Iš Dievo nepažinimo plaukia dorovinį savivalį. Taip, turėjau aš. Ir mes laikomės tokios nuomonės, bet dauguma nėra apmastę, ar dievų esama vieno ar daugiau, ir ar jie apveisdi kiekvieną iš mūsų ar ne, tartum šis žinojimas nieko neteiktų mūsų palaimai. Bet ir mus jie bando įtikinti, kad Dievas rūpinasi visybę ir pačiomis giminėmis bei rūšimis, tačiau ne manimi ir tavimi ir ne kiekvienu paskirų žmogumi, nes antraip mums nereikėtų jam melstis ištisą naktį ir dieną. Nėra sunku suvokti, kur link tai juos nuveda. Šitaip manančius lydi baimės nebuvimas ir laisvė daryti bei kalbėti visą, ko tik jie įsigeistų, nei bijant bausmės, nei vilintis iš Dievo ko nors gerą. Ir kaipgi kitaip, juk jie tik sako, kad visa tai bus amžinai ir kad aš bei tu ir vėl gyvensime taip pat, būdami užgimę, nei geresni, nei blogesni negu dabar. O kiti tokie padarė prielaidą, kad siela yra nemirtinga ir be kūnį mano, jog net ir padarė ką blogą, nebus nubausti, juk tai, kas be kūnis, negali kentėti ne kad jiems, kadangi siela yra nemirtinga, dar ko nors reikia iš Dievo. Tuomet jis mandagiai nusišypsojęs tarė. Taigi tu apsakyk mums, ką manai apie šios dalykus, koks tavasis Dievo suvokimas ir kokia tavoji filosofija. Filosofijų įvairovės priežastis – filosofinės Justino studijos. Aš tau pasakysiu, kaip man atrodo, tariau, filosofija iš tiesų yra didžiausias ir brangiausias turtas – Ji vienintelė mus ir atveda pas Dievą, ir jam atiduoda. Ir iš tiesų šventi yra paskyrę savo mąstymą filosofijai. Bet kasgi ta filosofija ir kokiu tikslu ji atsiųsta žmonėms, daugeliu lieka nežinoma. Mat kadangi šis pažinimas yra vienas, neturėtų būti nei platonikų, nei stoikų, nei peripateikų, nei peripatetikų, nei teoretikų, nei pitagorikų. O kodėl ji tapo daugia galvi, noriu paaiškinti. Taip jau atsitiko, kad paskui pirmuosius, kurie griebėsi filosofijos ir dėl to tapo garsus, nusekė vėliau jau nieko apie, ta, apie tiesą neištyrusieji. Šie sukrėsti tik antru, anųjų atkaklumo bei susivaldymo, taip pat jų žodžių neįprastumo, tiesa palaikė tai, ką kiekvienas buvo išmokęs iš savo mokytojo. Po to ir jie vėliau gyvenusiems perdavė šitokius bei į pastaruosius panašius kitus samprotavimus. Ir buvo pavadinti tuo vardu, vadintas, kuriuo vadintas mokymo tėvas. Visa taip ir aš pats iš pradžių trokšdamas susidėti su vienu iš tokių sekėjų, visai taip ir aš pats iš pradžių trokšdamas susidėti su vienu iš tokių sekėjų atsidaviau kažkokiam stoikui Bet kai praleidė su juo pakankamai daug laiko, nesužinojau apie Dievą nieko daugiau. Matys nei pats apie tai neišmanė, nei teigė šitokį mokslą esant būtina. Su juo išsiskyriau. Ir nuėjau pas kitą, vadinamą peripatetikų, laikytųjų labai, laikytų žv, labai žvalgiu. Tačiau šis pralaikė, pralaikęs mane pirmasis dienas, vėliau pareikalavo, kad nustatyčiau užmokesčio dydį kadant mūsų bendravimas netaptų jam nenaudinga. Ir jį aš palikau dėl tos pačios priežasties. Laikiau, kad jis visiškai nėra filosofas. Vis dėlto, mano sielai vis dar tebe geidžiant išgirsti tai, kas filosofijai savybinga ir išskirtinai ypatu, atėjo pas labai išgarsėjusi pitagoriką, vyrą ypač besididžiuojantį savo išmintimi. Po to, kai pasikalbėjau su juo, norėdamas tapti jo paskaitų klausytoju bei pašnekovu, šis tarė. Tai ką, ar jau susipažinai su muzika, astronomija ir geometrija? O gal tikiesi išvysti ką nors iš to, kas pasitarnauja palaimai? Jei pirma nebus išmokytas to, kas atitrauks sielą nuo juntamų dalykų ir prirengs ją tik, tik, tik, tik ma, ma, mastomiems, įdant sielą siela įstengtų išvysti patį grožį ir tai, kas yra pats gėris. Visai išgyręs senuos mokslus ir pasakęs, kad jie yra būtini, jis pavarė mane, nes prisipažinau, kad tokių mokslų neišmanau. Tad susikrimtau, praradęs, kaip atrodė viltį, ir dar labiau dėl to, jog laikiau, kad jis kažin ką žinas. Bet vėlgi žiūrėdamas į laiką, kurį turėjau išeikvoti, besimokydamas anų mokslų, Netvėriau ilgai gaišti. Įkliuvęs į, ka, į keblę padėtį panašiau, jog verta susitikti dar ir su platonikais. Mat, iš, mat ir iš jų šlovė buvo didi. Taigi su neseniai į mūsų miestą atvykusiu sumaniu iškeliu tarp platonikų vyrų leidau tiek laiko, kiek tik galima, stumiausi pirmin ir dariau kuo didžiausią pažangą. Kiek tik įmanoma kiekvieną dieną. Ir mane smarkiai užvaldė mąstymas apie bekūnius esinius o idėjų teorija suteikė mano mintyjimui sparnus. Tad praslinkus nedaug laiko pamaniau, esas virtas išminčiumi ir iš kvailumo vyliausi tuo jau pat išvysti Dievą, mat kaip tik toks yra Platono filosofijos tikslas. Susitikimas su senu krikščionimi – platonizmo studijos. Kai būdamas šitaip nusiteikęs, panūsdavau pasinerti visiškon ramybėn ir klaidžioti vienas, keliaudavau – į vieną vienintelę, į vieną vietelę netoli jūros. Kai atsidūriau arti anos vietos, kuriuo ėjau, norėdamas pabūti pats su savimi, nedaug atsilikdamas iš paskos man atsakė, kažin koks iškaršęs senolis, pažvelgti garbus, rodantis Romų bei prakilnų būdą. Į atsisukę sustojo ir įsistebeilijau į jį atidžiau. O jis tarė, pažįsti mane, aš paneigiu. Štai kodėl šitaip į manęs, tai kodėl šitaip į manęs poksai paklausė. Stebiuosi, tariau, kad ėmė ir atsidūrė toje pat vietoje, kaip ir aš. Mat nesitikėjau čia išvysti kokį nors žmogų. O jis man sako, esu susirūpinęs kai kuriais namiškiais, mat jie man dar nesugrįžo. Tad ir vaikštau, pats jų aplinkui darydamasis. Be nepamatysiu, jei tik iš kur nors jie pasirodys. O tu čia ką veiki? paklausė jis manęs. Mėgstu tariau šitaip leisti laiką. Mat nekliūdomai galiu kalbėtis pats su savimi. Šitokios vietelės tinkamiausios svarstymų meiliai. Vadinasi, būsi kažkoks svarstymų, visai nedarbų ir netiesos mylėtojas. Taip pat nebandai verčiau būti veiklo žmogumi. O ne sofistu, paklausė jis. Tačiau kokį aš jį pertariau, Gerą darbą kas nors galėtų atlikti, kuris būtų didesnis, užskirta jį įrodyti, jog protas valdo viską, jog jį suvokęs bei jo įsitvėręs įstengsi iš aukšto apžvelgti kitų klaidžiojimus bei jų užsiemojimus. Tai, kad anie nedaro nieko, kas būtų sveika ir miela Dievui, juk be filosofijos ir taisyklingo svarstymo niekas neįgyja protingumo. Todėl reikia, kad kiekvienas žmogus filosofuotų ir laikytų tai didingiausių ir garbingiausių darbų o visa kita antraeiliais ir trečiaeiliais dalykais. Susiję su filosofija užsiemimai yra tinkami ir verti pritarimo. Gi tie, kurie juos, jos stokoja ir kurių ji nelydi, tokie darbai jais, jais užsimantiems yra žemi ir niekingi. Vadinasi, filosofija sukuria, sukuria palaimą, paklausė jis mane pertraukdamas. Be jokios abejonės, atsakiau aš, ir vien ji. Tai kasgi yra filosofija, teiriauja jis. Ir pasakyk, kokia jos teikiama palaima, jei tik kas neklūdo tau šito sakyti. Filosofija, tariau, yra būties pažinimas ir tiesos žinojimas, o palaima yra tokio žinojimo ir tokios išminties dovana. Platonikų kritika Dievo pažinimo aporijos. O ką tu vadini būtimi, paklausė jis. Tai kam, tai, kam būdinga visuomet būti ta pačiam savo vienodu būdu, kas yra visų kitų dalykų buvimo priežastis. O tai yra Dievas. Būtent šitaip aš jam atsakiau. Ir jis džiaugiasi manęs klausydamasis ir vėl manęs šitaip štai kaip paklausė. Ar pažinimas nėra bendras skirtingų dalykų pavadinimas? Mat visų menų atveju, kurį nors iš jų išmanantis, yra vienodai vadinamas išmanančiu, nesvarbu, ar išmanytų karybos, laivų vairavimo ar gydymo meną. Ar šitaip nėra ir su dieviškais bei žmogiškais dalykais? Juk ir čia yra kažkoks išmanimas, suteikiantis mums pačių žmogiškų bei dieviškų dalykų žinojimą, bet to dar ir štai šituose dalykuose slypinčio dieviškumo teisingumo atpažinimą. Tikrai taip tariau. Tad ką, ar įmanoma žmogų ir Dievą pažinti taip pat, kaip muzika, aritmetika, ar astronomija, ar kokį panašų dalyką? Jokių būdų atsakiau. Tad man iš ties buvo, tad man iš ties buvai atsakęs neteisingai, tarė jis. Mat prie vienų dalykų mes prisartiname mokslu ar kokio vartojimo dėka, kiti pažinimą suteikia po to, kai juos išvystame. Jei kas nors tau sakytų, jog Indijoje esama gyvūno, kuris iš nuaugimo yra netoks kaip visi kiti, bet toks ir toks, daugybės pavydalų ir margas, tu jį pažintum ne anksčiau negu pamatytum. Taip pat neįstengtumei apie jį pasakyti nei kokio žodžio, jei nebūtum girdėjęs iš jį mačiusiojo. Aišku, nesakau. Tad kaip, paklausė jis, filosofai gali neklaidingai mąstyti apie Dievą, ar sakyti apie jį ką nors teisinga, neturėdami apie jį išmanimo, neregėję ir negirdėję apie jį. Tačiau tėvuk tariu aš, dievybės kitaip negu kitų gyvūnų neįmanoma regėti to, tomis pat akimis, bet galima sugriepti vien tik protu, kaip sako Platonas. Ir aš juo tikiu. Mat nejaugi mūsų mąstymas, sako, jis turi kažin kokią taip didelę galę, kad geba suvokti greičiau kitų būdų, negu tarpininkaujant pojūčiui. Ir ne jau žmogaus mąstymas neprirenktas šventosios dvasios kada nors išvys Dievą. Platonas teigia, tariau aš, jog kaip tik tai ir yra proto žvilgis ir kad jis mums duotas, idant pajėgtume juo, kai šis yra tyras, ir praregėti pačią būtį, kuri yra visų mastomų dalykų priežastis neturinti nei spalvos, nei išvaizdos, nei dydžio, nei ko kita, ką mato akis. Ir šioji būtis esanti anapus bet kokios esybės, nei ištariama, nei paskelbiama, ji vienintelė yra graži ir gera, išsik įauga į doromis užgimusias sielas, dėl jų giminiškumo šiai būčiai ir geismo ją išvysti. Tad koks yra mūsų giminiškumas Dievui, paklausė jis. O gal ir siela yra dieviška bei nemirtinga ir paties ano karališkojo mąstymo dalis? Ir kaip kad anas mąstymas regi Dievą, taip ir mums, mūsų mąstymu, yra įmanoma suvokti tai, kas dieviška ir tuoj po to jau tapti palaimingiems? Visiškai taip atsakiau. Ar visų gyvybių, ar visų gyvųjų būtybių sielos juo naudojasi? paklausė Ar galbūt vienokia yra žmogaus, gi kitokia arklio ar asilo siela? Ne visose jos yra vienodos, atsakiau. Vadinasi, ir arkliai bei asilai išvys, arba kadaise jau yra regė, pra, paregėję Dievą, klausė jis. Ne, atsakiau, nes ir dauguma žmonių neišvys Dievo, nebent gyventų teisingai, apsivalęs teisingumu ir visomis kitomis dorybėmis. Vadinasi, tarė jis, žmogus regi Dievą ne dėl giminiškumo ir ne kad turi mąstymą, o dėl to, jog, jis, jog yra nuosaikus ir teisingas. Taip tariau. Ir dėl to, jog e, turi kuo mąstyti Dievą. Tad ką, ar ožė ir ar avys ką nors skriaudžia? Niekur iš nieko tariau aš. Vadinasi, remiantis tavo svarstymu, sako jis, ir šie gyvūnai išvys Dievą? Ne, mat tam trukdo šitoks jų kūnas. Bet jei šie gyvūnai įgytų balsą prieštaravo jis, gerai žinai, jog daug pagryščiau suniekintų mūsų kūną, dabar tarkime, jog tai tiesa ir tebūnie pritarėme tam, ką aš neki. Vis dėlto pasakyk man štai ką, ar siela mato Dievą būdama kūne, ar nuo jo atsiskyrusi. Ir esant, žmogo, ir esant žmogaus pavydalė, ją įmanoma mąstymo dėka regėti Dievą, sakau aš, bet labiausiai išlaisvintai iš kūno ir likusiai pačiai su savimi, jai pavyksta susitikti su tuo, kurį, kurį visą laiką mylėjo. Ir ar atmena apie tai vėl atsidūrusi Ir ar atmena apie tai vėl atsidūrusi žmoguje, man netrodo, atsakiau. Kokia tad iš to nauda mačiusiams sieloms arba ką daugiau už nemačiusią turi mačiusioji, jei neatmena net ir to, ką matė. Platonų kritika - siela ir pasaulis nėra amžini. Nepajėgiu atsakyti, tariau aš. O ką kenčia tos, apie kurias nuspręsta, jog nevertus šio reginio, paklausė jis. Jos įkalinamos į kai kurių žvėrių kūnus, ir būtent tai yra joms skirtoji bausmė. Tad ar jos žino, kad dėl šios priežasties esti tokiuose kūnuose ir kad jos kažin kuo nusidėjo? Nemanau. Rodos joms nėra jokios naudos iš tokios bausmės. Netgi sakyčiau, kad jos iš viso nėra baudžiamos, jei nei nenutuokia apie bausmę. Na ne. Vadinasi, sielos nei regėti Dievą, nei regi Dievą, nei persikelia į kitus kūnus. Mat tuomet jos žinotų, kad šitaip yra baudžiamos ir bijotų net netyčia vėliau nusidėti. Vis dėlto ir aš pritariu, jog jos įstengia numanyti, jog yra Dievas ir kad teisingumas bei pamaldumas yra gražu, tarė jis. Teisingai kalbėjo, pasakiau. Taigi, anie filosofai nieko neišmano apie šituos dalykus. Mat jie neįstengia nieko pasakyti net apie tai, kasgi galų gale ta siela. Atrodo. Tad reikia teikti ją nesant nemirtinga. Net jeigu ji nemirtinga, akivaizdu, kad ir nepagimdyta. Pasak kai kurių vadinamųjų platonikų, siela yra nepagimdyta ir nemirtinga. Ar į pasaulį sakai esant, ar ir pasaulį sakai esant nepagimdyta? Yra taip teigiančių, bet aš tikrai jiems nepritariu. Teisingai darai. Juk kokio esama pagrindo manyti, kad šitoks kietas, atsparus ir sudėtinis, toks besikeičiantis, nykstantis ir kiekvieną dieną atgimstantis kūnas nėra atsiradęs iš kokio nors prado. O jeigu pasaulis gimęs tuomet neišvengiu, pasaulis gimęs tuomet neišvengiama, jog ir sielos yra atsiradusios ir kad greičiausiai esame tokio metu, kai jų dar nėra. Mat jos atsirado žmonių ir kitų gyvūnų labui. Net jei sakysi, kad jos bendrai paėmus gimsta kiekviena atskirai, o ne draugė su jomis, joms skirtais kūnais. Rodos, jog tikrai taip yra. Taigi, sielos nėra nemirtingos. Ne, kadangi ir pasaulis mums pasirodė esas pagimdytas. Tačiau aš jokių būdų nesakau, kad visos sielos mirs. Juk iš tiesų tai būtų nepelnytas laimikis blogiesiems. Tai kasgi, belaukdamos teisumo, teismo meto pamaldžių sielos pasilieka kur nors geresnėje vietoje, o neteisios ir nedoros blogesnėje. Taip vienos jo, jų vertos pasirodyti Dievo akivaizdoje jau nebemiršta. Gi kitos baudžiamos tol, kol Dievas nori, kad jos būtų ir būtų baudžiamos. Ar tavo teiginys nėra panašus į tai, ką apie pasaulį Timajuje užuominomis kalba ir Platonas sakydamas, kad jis yra gendantis dėl to, kad yra atsiradęs, tačiau dėl Dievo noro nebus nei suardytas, nei gaus patirti mirties skirti. Ar tau netrodo, jog tas pat sakoma ir apie sielą bei apskritai apie visus dalykus? Mat visa, kas yra ar kada nors bus po Dievo, turi gendančią prigimtį ir gali būti sunaikinti ir visiškai nebebūti. Mat vienintelis Dievas yra nepagimdytas bei negendantis ir būtent dėl to yra Dievas, o visi kiti dalykai vėlesni už jį pagimdyti ir gendantis. Būtent todėl sielos ir miršta ir yra baudžiamos, nes jeigu būtų nepagimdytos, nei nusidėtų, nei prisipildytų neprotingumo, nei vėlgi virstų tai bailiomis, tai drąsiomis, nei savo norų įeitų į keulės, gyvates ir šunis, tiesą sakant, jų nevalia priversti, jei tik jos yra nepagimdytos. Juk nepagimdytas į nepagimdytą yra ir panašus ir lygus, ir tas pats, ir nei galios, nei garbės atžvilgių nebūtų įmanoma suteikti pirmenybės vienam prieš kitą. Todėl nepagimdytų nėra daug. Mat jei tarp jų ir būtų skirtumas, ieškote nesuieškotum šio skirtumo priežasties, bet savo protą nuolat kreipdamas į beribiškumą, kada nors nuvargęs apsistosi ties vieninteliu, nepagimdytuoju ir pasakysi, kad šitai yra visako priežastis. Nejaugi sakau aš, Visą tai liko paslėpta nuo Platono ir Pitagorų, išmintingų vyrų, kurie mums tapo tarsi filosofijos siena bei ramstis. Man visai nerūpi tarė jis, Ar šitaip manė Platonas, Pitagoras ar apskritai bet kuris kitas. Mat tiesa yra kaip tik tokia. Gali tai suvokti, kad ir iš taikų. Siela arba gyvastis, arba ji turi gyvastį. Arba yra gyvastis, arba ji turi gyvastį. Jei ji yra gyvastis, tuomet priverstų gyventi ką nors kitą, o ne save pačią, kaip kad ir judėjimas veikiau sujudintų ką nors kitą, nei save patį. O kad siela yra gyva, niekas neįstengtų paprieštarauti. Vis dėlto, jeigu ji gyva, tai gyva nebūdama gyvastis, tačiau turėdama dalį gyvastyje. Visa, kas, kas tik kitame turi dalį, skiriasi nuo to, kuriame turi dalį. Siela turi dalį gyvastyje, nes Dievas nori, kad ji gyventų. Bet lygiai taip pat kada nors ir neturės šios dalies – kai tik Dievas nepanorės, kad ji gyventų. Mat jai kitaip negu Dievui nėra savybinga gyventi. Kaip kad žmogus ne visą laiką išlieka, taip ir kūnas nebūna visuomet susijęs su siela. Bet kai tik prireikia, kad šis derinys būtų suardytas, siela palieka kūną ir štai žmogaus jau nėra. Lygiai taip pat, kai tik prireikia, kad sielos jau nebūtų, Nuo pastarosios atsiskiria gyvasties dvasia. Ir sielos jau nebėra. Kita vertus ir ji pati, iš kur buvo paimta, į ten atgal ir nukeliauja. Pranašų raštuose visą, ko reikia filosofų. Tad kokio dar mokytojo paslaugomis kas nors trokštų pasinaudoti ir iš kur pajėgtų įgyti naudos, jeigu jų mokyme nėra nieko teisinga, klausiu aš. Prieš daugel laiko užgimė palaimingi teisūs ir dievų mylimi žmonės, gyvenę anksčiau už visus šiuos gerbiamus filosofus, kalbėję įkveipti dieviškos dvasios ir išpranašavę būsimuosius įvykius, kurie dabar kaip tik ir vyksta. Juos vadina pranašais. Jie vieninteliai ir išvydo tiesą ir išsakė ją žmonėms. Nei nors pabūgę, nei susigėdę, nei nugalėti šlovės pagundos – bet apsakė vien tai, ką išgirdo, būdami pilni šventosios dvasios. Jų raštai dar ir dabar yra išlikę, ir kiekvienas, kam tik jie paklius į rankas, gali iš jų įgyti kuo daugiausiai naudos, sužinodamas ir apie pradus, ir apie pabaigą, ir apie viską, ką reikia žinoti filosofui, įtikėjusiam anais pranašų žodžiais. Mat, anomet savo žodžius jie yra pateikę be įrodymų, kadangi būdami aukščiau už bet kokį įrodymą yra pasitikėjimo verti tiesos liudytojai. Tai, kas įvyko ir kas vyksta, nenumaldomai verčia pritarti tam, ką jie yra sakę. Šiaip ar taip, jie buvo verti pasitikėti ir dėl stebuklų, kuriuos atlikdavo, nes jais ir Dievą ir visų dalykų, kurie jie šlovino, ir iš jo gimusi jo sūnų Kristų paskelbė Melagingieji pranašai prisipildė paklydimo bei netyrumo dvasius, šito nei anksčiau nepaėgė padaryti, nei atlieka dabar, tačiau įdant sukrėstų žmonės, ryštasi daryti šitokius stebuklus ir garbsto paklydimo dvasias ir demonus. Labiau už viską melsk, kad tau būtų atrakinti šviesos vartai. Mat niekas nei žvilgsniu apriepia, nei protų suvokia, jei pažinti neleis Dievas ir jo Kristus krikščionybė vienintelė saugi filosofija. Jis papasakojęs apie šį ir dar daugelį kitų dalykų, kurių dabar nėra progos aptarti, nuėjo liepęs man jų siekti. Ir daugiau aš jo nebemačiau. Mano sielo to tai jau įsižiebė ugnis. Ir štai mane apima meilė pranašams bei tiems vyrams, kurie yra Kristaus draugai. Pats su savimi svarstydamas jo žodžius atradau, jog ši filosofija vienintelė saugi ir naudinga. Štai kaip ir būtent, štai kaip ir būtent todėl aš esu filosofas. Norėčiau, kad ir visi nusiteiktų taip, kaip, taip pat kaip aš ir net mestų išganytojo žodžių. Mačie savyje turi kažin kokio siaubo ir yra pakankamai pajėgus įbauginti išklystančius iš teisingo kelio. Gituos, kurie stropia jų paisų, apima maloniausias nusiraminimas. Tad jei ir tu nors kiek rūpiniesi savimi, jei sieki išganimo ir esi įtikėjęs Dievą, tu, kadangi esi nesvetimas šiam reikalui, turi galimybę pasiekti palaimą po to, kai pažinsi Dievo Kristų ir tapsi tobulas. Žydų priekaištai krikščionims. Man tai pasakius, o brangiausiasis, buvusieji su trifonu nusijuokė, o jis pats nusišypsuoja, sako – Daugeliui tavo žodžių pritariu ir žaviuosi tavo veržimusi prie dieviškųjų dalykų, bet vis dėlto tau būtų buvę geriau ir toliau filosofuoti remiantis Platonu ar kurio kito filosofiją ir taip lavinti kantrybę, savitvardą ir nuosaikumą, nei būti apmulkintam melagingų žodžių bei nusekti paskui nieko nevertus žmonės. Kol tu laikėsi anos filosofijos krypties ir gyvenai nepeiktinai, tau dar buvo likusi geresnės lemties viltis. Tačiau koksgi dar lieka išganimas palikusiam Dievą ir sudėjusiam viltis į žmogų. Tad jeigu tu nori išklausyti ir manęs, mat aš jau laikiau tave draugu, visų pirma apsipjaustyk, po to, kaip kad nustatytas ergėkis, įdant švestum šabą, šventes ir Dievui skirtą minulio jaunatis, paprasčiausiai vykdyk visą, kas yra parašyta įstatymė, ir tuomet galbūt susilauksi Dievo pasigailėjimo. Gi Kristus, jei ir užgimė, ir kur nors yra dar net pažintas, ir pats nesusivokia, kas esas, taip pat neturi jokios galios iki to metų, kai atėjęs Elijas jį pateps ir visiems atskleis. O jūs perėmę bergžę girdą, savo prasimanote kažin kokį Kristų ir dėl jo tuščiai žudote dabartį dialogo su žydais pradžia. Užjaučiu tave žmogau ir te atleidžia tau viešpats, tariau, nes nežinai, ką kalbi, o tik paklusti mokytojams, kurie nesuvokia raštų ir spėliodami šneki viską, kas tik šauna tau į galvą. Bet jeigu panorėtum išklausyti pasakojimą apie Kristų, taip pat apie tai, kad mes nesame paklydę ir kad nepaliausime sutartinai jį liudyti, Net jei iš žmonių sulaukėme pažeminimų, net jei nuožmiausias tironas verčia mus jo išsižadėti, tuomet čia pat tau įrodysiu, kad mes įtikėjome netuščiais mitais ir nestokojančiais pagrindimo svarstymais, tačiau pilnais dieviškos dvasios, trykštančiais gale ir kupinais malonės liudijimais. Tad ir vėl buvusieji su juos susijuokė ir negražiai nusikvatojo Atsistojęs aš jau ketinau eiti šalin, bet jis įsitvėręs manojo apsausto pasakė manęs nepaleisęs anksčiau, nei įvykdysiu, ką pažadėjęs. Tuomet tegul tavo draugai nekelia triukšmo ir taip netinkamai nesielgia tariau. Bet jei nori, tegul ramiai klausosi. Ir jeigu jiems kliudo koks nors svarbesnis reikalas, tegul eina. Gimęs, kur nors nuklydę ir pailsėję, pabaikime pokalbį. Ir Trifonui pasirodė, kad mums reikia šitaip pasielgti, taigi mes patraukime Iksisto stadiono vidurį. Du iš buvusiųjų su juo pasišaipė iš mūsų ir išjuokė mūsų pastangas atsiskyri. O kai atsidūrėme toje vietoje, kur iš abiejų pusių yra akmeniniai krėslai, tuomet draugė su Trifonu esantieji susėdę kitapus ėmė šnekučiuotis – kažin kuriam iš jų užsiminus apie judėjoje kilusį karą.